BATROCHOI AITUNTES BASILEA BATROCHOI LIPUUMENOI EPI TAE HEAUTON ANARCHIAE PRESBEIS EPEMPSAN prostondia DIA DEOMENOI BASILEA AUTOIS PARASCHEIN. HODE SUNIDON TEN EUEETHEIAN AUTON ZULON EIS TEN LIMNEN KATHEKE. CAE HOI BATROCHOI domen proton cataplagentes ton psofon eis tabathe tes limnes enedusian. Husteron de, hos acineton en to xulon, anadyuntes eis tosuton catafroneeseos elthon, hos epibainontes autoe epikathesdest thai. Anaxio pathuntes de to iuton echein basilea, hecon ec deuteru proston dia, cae tuton parecalun allaxai autois ton archonta. Togan proton lian eina nohele. Cae hos Deus aganactesas cath auton hydron autois epemsen, huf huuk lambanomenoi cateestionto. Hol logos de loi, hoti ameinon esti no theis, cae me ponerus echein archontas, e taracticus cae cacurgus.